Açık Dergi Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'da canlı yayındayız. 1 Kasım 2022 tarihli e, yayınımız bu. E, evet Bienal'den özel gerçekleşiyor yayın. Barınhan'da Açık Radyo'nun kurmuş olduğu stüdyoda. Bugün çift dilli bir yayın gerçekleştirmekteyiz. Zira e, Lük, e, Lüksemburg'dan bizim e, meslektaşlarımız bu akşam yayına katılıyor. Geçtiğimiz yaz gerçekleşen 100 günlük bir radyo sanatı etkinliği ya da sanat radyosu etkinliğini Radio Art Zone'u sizlere bu Biennale özel e, yayında sunalım istedik. Hem de dünyanın farklı yerlerinden radyocular için de bir tür buluşma olarak da kendimiz için böyle bir güzellik yapalım diye düşündüm. Şimdi söyleşiye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Benim Radio Art Zone ekibine soracağım bir iki soru daha var. Sonra da hızlıca Radio Art Zone Festivali'nin katılımcısı olan Oda Projesi ekibiyle yayınımızı sürdüreceğiz. Evet, dear Sir Banknote, we are back in the broadcast. So my next uh, question um, it's about your motto, actually. Um, the project was a call for a radio that sounds different every day. It sounds amazing. Could you elaborate more on your uh, multidisciplinary approach? I, I believe that that difference is uh, is po uh, being, being possible with, with this multidisciplinary approach of yours. And uh, also, if you could elaborate on the outcomes of this multidisciplinary approach and maybe the obstacles it generated um, during the organizations. Yeah, well, I, I suppose um, in our quest to find different things for the radio, we approach all sorts of different people because we we think that anybody can make art and anybody can make art for the radio. So if we're interested in artists' work, they don't necessarily have to be somebody with a proven track record of making radio. So we might go to a theatre director or group or some other kind of artist and say, we really like your work. What, what we've heard, we can imagine in our imagination that could that could be transposed onto the radio. And and do you have any ideas? You know, would you like to try? So that's one way of finding new things, as we were talking about earlier. Um, and the kind of the kind of problems that you can face um, especially in this time of, of lockdown, because as Knut mentioned, we couldn't go and meet people and work with people very much in the couple of years before the project. So you're not having direct experience of people. And the, the, the projects that worked the best within Radio Art Zone were with people that you had more contact with. I think if you have less contact with people, then there's more um, room for misunderstanding or if people are not staying in contact, then you might end up with something a bit different from what you asked for, or you know, um, and people don't necessarily read the information that you give them about what you want. <laughs> and, uh, we found that very often. <laughs> the, the, number of times we were asked by the artist, is it 24 hours or 22 <laughs> hours? I mean, it all, you know, that amount of time, it just, it kind of, it's just a big amount of time, you know. Yeah. Uh, no need to be so specific, I suppose. And some people actually sent us longer than 22 hours, which was yeah, funny. it's amazing. it's already a very long uh, interval. Yeah, yeah I mean, this is. It, Maybe let you translate a bit. Uh, okay, yeah. If I may, yeah, thank you yeah. so much. Evet, e, bu festivalin Radyo Art Festivali'nin, Radyo Art Zone Festivali'nin bir mottosu var. Her gün farklı ses çıkaran radyo olarak e, proje lanse edilmişti. Böyle bir çağrıyla ortaya çıkmıştı. Buradaki e, yaklaşımın yani çok disiplini, multidisipliner e, yaklaşımın hem getirilerini hem de e, arada ürettiği e, olduysa şayet engellerin ne olduğunu e, sordum ekibe, radyovasyon ekibine. Onlar da evet yani temel yaklaşımların aslında bir multidisiplinerlik içerdiğini, bunun da temelde aslında e, hiç kimsenin e, bir radyo yayını yapmak için, radyocu e, olmak için bir e, özellikle lisansa ihtiyacı olmadığını e, inandık e, inandıklarını belirtti. Yani herkes aslında e, çıkıp kendi e, uzmanlığını, kendi iyi bildiği şeyi radyoda anlatabilir. Dolayısıyla bizim hani en başta e, yola çıkarkenki fikrimiz evet gidip bir tiyatro yönetmeniyle bir sanatçıyla aslında fikrini beğendiğimiz, üretimlerini beğendiğimiz bir sanatçının işlerini radyoya taşıyabileceğimize dair inancımız aslında bu multidisipliner yaklaşımı mümkün kıldı diye belirtti Sarah Washington. Engeller konusunda ise pek çoklarınızın da yaşadığı gibi pek çoklarımızın da yaşadığı gibi. E, bu festivalin organizasyon kısmı yani öncesi e, ağırlıklı olarak pandemiye denk geldiğinden ve bu pandemi boyunca da e, bütün dünyada yaşanan o temas eksikliğinin yani iletişim probleminin e, organizasyon sırasında etkinliğin düzenlenmesi sırasında e, kimi yanlış anlaşılmaları da ortaya e, ya çıkarabildiğini e, bunları da yaşadıklarını söyledi. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde. Evet bazen insanlara iletişim kurmak, e, yazılı iletişim kurmak bile imkansız e, olabiliyor. Arada böyle aksamalar oldu diye belirtti sevgili Sarah Washington. Şimdi ben Knut'un sözünü kesmiştim. Ya yeah, I'll pass the microphone to Knut right now. <laughs> yeah, I was just uh, going to mention that we were lucky to have a really interesting studio space. It was one big building with a high ceiling and uh, you know very special uh, atmosphere, I think. And for each artist who came to visit to do the show live, we kind of completely emptied it. We took away everything the microphones, the mixing desks, everything, and said, How would you like it? Hmm. So this was this made a, a, possibility for people to create almost uh, installations that yep. then would run in the space and would, would be heard on air and uh, so that was something I think that, that we always think of that the space from where you transmit really influences the type of radio that comes out of it. And you also mentioned the the, the obstacles. Um, we sometimes had shows that were streamed in from places far around the world, uh, and then sometimes you have no control at all. And uh, in one yeah. show, it happened that the person who made the show was so tired because he hadn't slept the night before and he hadn't slept before doing his show that he fell asleep during his show and broadcast five hours of silence of him <laughs> falling asleep on the mixer, literally. So these are the things that happen. And uh, by now, it's a funny story. But at the time, of course, we yeah. were like, we were calling him and <laughs> texting and doing everything, and uh, he was just completely <laughs> yeah <laughs> yeah it's uh, knocked out. Yeah, it's a very interesting John Cage remake. I think the yeah. whole silence involuntary. Yeah. yeah. Involuntary, yeah. Evet, Knut da e, tabii ki ekleme, ekledi e, bu genel e, yaklaşımlarını özetlemek için e, nasıl aslında bu kadar çeşitli seslerin çıkmasını başardıklarını sormuştum. Onlara tahsis edilen stüdyo e, alanının çok özel bir alan olduğunu, çok e, büyük bir mekan, işte yüksek e, tavanları olan e, bir mekan. Üstüne üstlük biz de e, burada yayın yapacaklar için bu mekanı e, boşalttık ve her seferinde aslında onların istediği şekilde, istedikleri e, tarzda bir e, mekanda yayın yapmalarını mümkün kılınca e, yayınlar da dolayısıyla çeşitlendi. Çünkü bir yayını nereden yaptığınız o yayının içeriğinde nasıl olduğuna çok belirliyor diye ilham verici bir cevap e, verdi Knut. Bunun yanı sıra e, uzaktan yapanlar e, da olmuş e, bu Radio Son etkinliğini ve e, bir sanatçılardan e, birisinin şans eseri e, bir önceki akşamdan çok uykusuz olduğu için 22 saatlik yayının 5 saatini uyuyarak geçirdiğim e, çok zor bir an geçirdiklerini. şimdi birazcık aslında bunu gülerek anlatıyoruz ama bunu yaşadığımız zaman yani yayın sırasında programcının uyuduğu o an gerçekten çok zor bir e, andı diye belirtiyor. Evet, e, çok geniş çaplı bir etkinlikten konuşuyoruz bu akşam. Radio Artson e, etkinliğinden. E, mutfaklardan bahsettik. 22 saat e, gerçekleşen sanat yayınlarına ek olarak günün geriye kalan 2 saatinde mutfaklarda dan yapılan yayınlara ayırmış vaziyette. Ben son olarak da bunu sormak istiyorum. Sonra daha da vakit kaybetmeden o da projesiyle e, de konuşma çok istiyorum çünkü. Uh, let's talk about the kitchens uh, lastly. What was your reason uh, for transforming kitchens into broadcasting areas? I mean, Knut just maybe just replied uh, about uh, in, in the last question, but Well, it's a quite interesting way to pu to put the informal uh, ways of communication on, on, air. So, what was the you know uh, initial idea of kitchens? Well, the very first reason was because we'd done a hundred day radio station once before at the Sao Paulo Biennial in 2012 and we'd been told that Sao Paulo was the foodie capital of South America and that it would be a great place for eating. And we, we found it impossible to feed ourselves on a daily <laughs> basis, working 14 hours a day in a radio studio in a big <laughs> biennial building in a park in the middle of nowhere and living in an area where everything was shut in the center of town when we went home. So, um, one of the first things was, well, how do we you know, how do we make sure that everyone gets fed? And how can we then turn that into a collective experience? And yeah. why shouldn't we do it on the radio? Because if we do it in people's kitchens and we invite cooks, then we really get to meet people locally. It was a way to find, you know, to to make a community basically around the radio station because we didn't know a lot of people there. We knew a few people around the radio and our team, but you want to reach out beyond that. You know, you want to to get other people involved. And in Sao Paulo, we got other people involved by inviting artists and musicians to come and make their own shows. But this time, as we were curating everything, this was a way to get other people to to give over the airtime. You know, to give that to other people and let them them mm. do what they want with it and to be keep it very relaxed and say to everybody, you know, it's not you're not interviewing people. Whatever comes out comes out, and often in ordinary conversation, the the most interesting things hmm. are said. You know. All right. Evet mutfakları niye kullandınız? Mutfak yayınlarının fikri nereden çıktı diye sormuştum. 2012 yılında Sao Paulo'da gerçekleştirdikleri benzer bir e, organizasyon e, sırasında hani saatlerce bir radyo yayını e, sırasında hani aç kalma deneyimini aşmak için aslında e, ortaya çıkan bir fikirdi. Yani yayında yemek de yiyebilme fikri zaten en başında Sara bunu söylemişti ama Radyo Artson e, da bunu e, bunu bu fikre bir başka fikir de e, ekleniyor ki e, bu etkinliği aslında sadece radyocularla kısıtlı e, bırakmamanın da bir yöntemi oluyor mutfağa taşımak. Çünkü böylelikle bulunduğunuz yerde yani yayın yaptığınız yerde bir biçimde yayına başka sesleri, başka insanları da katmış oluyorsunuz. Bir sofrayı e, yayına verdiğiniz zaman ve bu e, yayınlar sırasında da gündelik konuşmaların yayında kendine yer bulması da evet mutfağın temel olarak kullanılmasına sebep diye belirtti Sarah Washington. Okay, uh, I really thank you so much uh, for being uh, on air with me. Uh, maybe hmm. we can we didn't share the kitchen this time, but maybe next time we'll also have the hmm. opportunity <laughs> to share a studio together or a kitchen together. Right now. Uh, if you have something to to, uh, to add, please do, um, and then I will turn uh, to Özge Açıkoğlu and Seçil Yerser to talk about the contribution of other projects. Mm. Well, we wave to Erske for sure. <laughs> it was lovely to have her here. And we can maybe say that um, hopefully in two weeks' time, we will have finished uh, collecting our archive for Radio Art Zone. And then uh, all the shows, all the artistic shows, 2,200 hours of radio production should be available for streaming on the website radioart.zone. So I hope in two weeks' time. <laughs> well, thank you. Thank you so much. It's a, such a great effort, I mean, to even make this archive available. Well, at. Uh, çok kısa süre içerisinde iki hafta içerisinde Radio Artsun'un web sitesinde bu geçtiğimiz festivalin yani 100 günlük festivalin kayıtları yayınlanacaktı. Özge yanlış anladıysam 2200 saatten bahsediyorlar galiba. 22 çarpı 100. Evet 22 <laughs> çarpı 100 2200 saatlik radyo e, kayıtlarının da e, yakın zamanda arşivde ulaşılabilir olacağını dolayısıyla orayı da e, takip etmemizi de e, tavsiye etmiş oldu. Knut onlara çok e, teşekkür ediyorum ben. Radyo Artsun'un şimdi katılımcılarına geçmek istiyorum Knut. Ferman ve Sarah Washington'la konuştuktan sonra Lüksemburg'da bu gerçekten e, radyoculuk açısından çok heyecan verici etkinliğin parçası olmuş. Oda projesinden e, iki e, dostumuz burada. Artık konuk demeye de çok dilim varmıyor. E, Özge ile zaten beraberiz. Stüdyoda Özge Açıkkol'la. Seçil Yerser de Zoom'dan şimdi bizlere e, katılmış vaziyette. Seçil merhaba duyabiliyor musun bizi? Merhaba, merhaba duyuyorum. Evet, merhaba. Sağ ol sen de zaman ayırdığın için bu e, programı paylaştığın için bizimle. Hakikaten do- doğrudan soracağım nasıl bir e, şeyde tecrübe ediyen siz radyo e, yapmanın çok farklı biçimlerini yıllar içinde denediniz. E, bu kadar sizin fikrinize yakın bu kadar çok insanı e, bulmakta heyecanlı olmuştu diye düşünüyorum. Biraz anlatır mısınız nasıl geçtiğini? Çok çılgıncaydı diyebilirim ben. Özge devam etsin. <laughs> Evet 22 evet, saatlik ben, bir yayın oldu. E, çok çok saat. çılgın. Evet. <laughs> Evet, stüdyoda olmanın ayrıcalığını kullanarak seçil. <laughs> ben başlayayım. Ee, şey, yani öncelikle çok heyecan verici bir davet oldu bizim için. Ee, çünkü sanıyorum işte 2006-2007 sonrası Açık Radyo ile olan e, ilişkiden sonra e, tekrar bir geri dönüş gibi oldu bizim için aslında. Evet. Ve 22 saatten bahsediyoruz tabii. Evet bir yandan da e, bu yani tabii bizim için ilginç çünkü diğer katılımcılarına baktığınız zaman Radio Artson'un aslında e, yine de biraz daha e, teknik olarak da içerik olarak da ses ağırlıklı bir e, hı hı. şey içer yani ses sanatçısı yani sound artist evet, anlamındaki sound ses sanatçısı <laughs> ee, ya da evet müzisyen ya da e, daha ağırlıklı olarak hani öyle bir profil görürken biz tabi biraz bunun hem e, bir medyum olarak radyoyu daha önce deneyimlemiş evet. sanatçılar olarak ama bir yandan da gerçekten araç olarak kullanan evet. e, bir grup olarak birazcık hem ayrıca ayrı bir şey de yapmış olduk sanıyorum ama toplamdan bahsediyorum. tabii ki bizim tabii ki. gibi katılımcılar da vardı. Ee, ve e, tabii bizim için çok ilginç de bir deneyim oldu. Çünkü 22 saati e, biz aslında ne yapacağız Evet. Derken e, çeşitli e, denemeler, <laughs> e, deneyler diyelim. E, hı. Yani ona aslında izin veriyor 22 saatlik bir yayın. E, biraz öyle bir şey. Yani bir gün neredeyse bir günlük bir şeyden bahsediyoruz aslında bir döngüden de bahsediyoruz. E, biraz bizim bu son yıllarda 2013 yılından beri aslında e, yaptığımız e, anne ve sanatçı olmak üzerine annelik ve e, üretimin nasıl devam ettiği, hı hı. annelik ve üretim ilişkisi üzerine düşündüğümüz projenin aslında bir tür e, bir alanına da dönüştü bu 22 saat bizim hı hı. için. Hı hı. E, belki Seçil devam etmek ister diye burada durayım. Tabii burada Seçil'e dönelim. <laughs> E, ya şeyi ben e, düşündüm de şimdi hem tabii ben orada değilim hani ilk X'enin sesini duyunca zaten e, orada oluyorum. Hani onu bir kere daha fark ettim <laughs> açık radyo mekanına. Yani şu an Berlin'deyim. E, o yüzden daha da tuhaf bir şey oluyor tabii benim için. Tabii. Yani bu radyo mekanını kuran e, seslerden bir tanesini duyunca direkt e, mekanın içine dahil olduğunu fark ettim. Bir onu söyleyeyim tekrar. Eksik İyi geldi o yüzden <laughs> kısa bir süreliğine. E, bizim yani 22 saati e, düşündüğümde ya da şimdi tekrar bir dinleme olanağımız olacak. Biz ne yaptığımızı aslında bütünüyle e, dış kulak olarak dinleyemedik. Hı hı. Yapıcı olarak e, dahil olduk, yaptık ve hani havaya gitti gibi geldi ama tabii kayıt hı hı. altındalar. Şimdi duyunca çok daha farklı bir şey dinliyor olacağız. Tabii. Bana direkt e, Galata 2005 e, yılında e, yaptığımız e, kaçak radyo projesinin evet. içine düşmüşüz gibi de gelmişti yeniden. Çünkü ele aldığımız malzemelerden bir kısmı da hani Özge'nin söylediğine ek olarak anneler, anne sanatçı larla yaptığımız ya da onların bize yapıp gönderdiği sesler dışında mahallede yaptığımız sonsuzca bitimsiz radyo projesinde tabii ki tırtıkladık. O bizim her zamanki şeyimiz, enerji kaynağımız aslında. Dolayısıyla da açık radyo da aslında e, yeniden e, oradaki ne diyelim radyo Akson'un içine dahil oldu. Bir de tabii aslında radyo içinde radyo dedik biz gene. Evet. Dolayısıyla aslında katmerli bir durum oldu. E, yani biz e, gene girdik ve ardından hani Galata'daki yayın ve Ladı'daki yayını takiben Açık Radyo'da e, dahil olmuş oldu 22 saatin içerisine. Evet, konuya çok hakim olmayanlar için çok hızlı bir özet yapayım. Yani Galata'da Şahkulu mahallesinde yapılan bir lokal ve tırnak içinde kaçak yayının bir müddet sonra Açık Radyo'nun karasal ve legal yayınının parçası olduğu radyo içinde radyo projesinin yıllar sonra bir grup e, radyo e, profesyonelinin ve meraklısının gerçekleştirdiği radyo festivalinde kendine yeniden e, yer bulmasından bahsediyoruz. Böylelikle hem aslında o proje kendine yeni bir bağlam bulmuş oluyor hem de işte bundan 15 yıl önceki e, Açık Radyo sesleri ama ondan da önceki Galata sesleri Lüksemburg'da kendine yankı buluyor. Bu ancak radyonun yapabileceği e, bir iş gibi geliyor bana. Radyonun sihrini mümkün kılabileceği kesinlikle, bir şey gerçekten. Kesinlikle. Ve şimdi aslında bunları biz e, web siteleri üzerinden hep beraber hani e, açık bir şekilde dinliyor olduğumuzda bu sefer kat yani iyice kat bir, bir tık daha bir katman olmuş olacak. Çünkü diğerlerini de duyabiliyor olacağız. Diğer sanatçıların yaptığı projeleri de dinliyor olacağız. Evet. Dolayısıyla e, yani şey çeper daha da genişlemiş olacak aslında. Evet daha da genişlemiş olacak. Bir bağlamı daha var aslında bu söyleşinin. Siz bir yandan 17. İstanbul Bienali'nin de bir parçasısınız. E, Bienal gerçekleşmeden önce yani ertelendiğinde radyoda gerçekleşen bir özel yayın olmuştu. Yani aslında Açık Radyo Bienal mekanı idi Bienal'den önce. O sırada da zaten o radyo Bienal programı içerisinde sizin sesinizi de çok duyma duyduk, duyma şansımız e, oldu. O da projesi onun da içindeydi. Sonra ama kendi bağımsız varlığıyla da Biennale'de bir şeyler üretmeye devam etti bayağı birbirinin içine girmiş fikirlerden bahsediyoruz galiba. Şeyi merak ediyorum hazır buradayken çok kısa bir zaman kaldı haksızlık da olacak. Çok uzun yıllar süren fikirlerin sonucunda bir Biennale'de ürettiğiniz işler de var. Neler oldu bir Biennale'de diye çok fena bir şeytan avukatı sorusunu sorarak belki e, ufak bir iki özet mi alsam sizden? <laughs> Ee, ben aslında evet tam biraz aslında Radio Art Zone'un içeriğinle bağlantılı olarak da Hı. bahsedecektim Radyo tamam. Bienal'den. Onunla başlamış olayım. Ee, Radyo Bienal'de biz aslında yine çok heyecanlandık Zeyno ilk bahsettiğinde kamusal programlar böyle böyle radyoda işte gerçekleşecek dediği zaman. E, fakat genelde sanatçıların birer programları oldu <laughs> aslında. Biz orada da hemen her programda mutlaka biz katılacağız gibi böyle bir e, 15 dakika <laughs> işgal eden bir şey yapmış olduk o heyecanla. Ve orada da bir takım aslında haftanın sorusu dediğimiz sorular vardı. Hı hı. Ee, sadece şimdi bir tanesini hatırladığım için zaten vaktimizde olmadığı için tek bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir soru e, biraz hem radyo yine radyoyu kurcalayan hem de e, kadınlık annelik mevzusuna e, e, kurcalayan hmm. mesela bir sorumuz işte görün e, görünmez emek ile radyonun görünmezliği arasında nasıl evet. bir farkı vardır <laughs> diye bir soru mesela. Doğru. Bu soruyu farklı kişilere sorduk. Aynı hmm. şekilde Radio Art Zone'da da bu biriktirdiğimiz soruları aslında her hafta Radyo Biennale'de biriktirdiğimiz soruları farklı farklı kadınlara yönelttik ve onlardan... E, gelen e, tepkileri diyeceğim çünkü sadece bir konuşma değildi hepsi e, Tabii. ses kayıtları vardı vesaire bunları aslında bir araya getirdik bu 22 saatin içinde de bir yandan bizim başka bir seçil anekse sen devam etmek ister misin <laughs> kısa süre kaldı. Ee, aneks hani kısa süre kaldıysa hiç devam etmiyor. <laughs> Çok uzun hikaye. <laughs> ya evet aneks gazetesi o da projesinin e, evet. e, belli aralıklarla e, farklı e, alanlar içerisinde e, çıkarttığı bir yayın. E, 7. sayısını e, Anex'in e, ilk sayısını depremden sonra e, İstanbul e, depreminden İstanbul depremi değil de ona ne deniyordu? Gölcük. İstanbul Gölcük değil mi? Evet. Marmara e, depremden olarak. Marmara depreminden sonra e, çıkartmıştık aneks fikri yani ek fikri e, bir şeye Hı. eklenildiğinde o ek ekin kendisinin ve eklendiği yerin dönüştürücü gücü üzerine düşündük her sayıda. Kimi zaman işte yeşili ele aldık, kimi zaman sanat mekanını ek olarak aldık. Bu sayıda da Meğerse aneks kelimesinin içinde zaten gizli duran, bunca zamandır bizi <laughs> bekleyen anne kelimesini gördük. Evet. Ee, ve zaten hani bu yaptığımız projelerin de devamı niteliğinde bu sefer anneliği e, bir ek olarak e, ele aldık. E, bir ek olarak annelik üzerine düşünürsek özdeşleşmeden elimizde neler çıkar diye. Evet, baktık. Harika. Özge devam edebilir belki. lütfen, lütfen, lütfen. Yani son eklemek istediklerim varsa. Ee, yani aslında hepsi iç içe geçmiş iç içe oldu. Evet. O çok iyi oldu bizim için. Yani radyo ses alanı da bir bayağı e, önemli bir ifade e, alanı. E, Aneks gazetesi aslında görsel olarak da çok e, sadece söylemsel düzeyde değil ama görsel olarak da çok ifadeci mi diyeyim nasıl e, tarif edebilirim bağıran bir e, Ece Eldek aslında tasarımcımız sayesinde de e, oldu bu bizim ne yapmak istediğimizi çok çok iyi e, aslında yansıttı tasarıma dolayısıyla gör, yani bunların hepsi bir şekilde ses görsellik ve metinin birleştiği bir bütünden oluş oluşmuş oldu evet. hepsi e, evet. diye ekleyebilirim sadece. Evet. Bizi şimdi ve daha sonrasında podcast'te dinliyor olanlar e, için hani 20 Kasım'da BM'lerin biteceğini söyleyelim. Annex ama varlığına farklı formatlarda ve belki farklı mesajlarda da devam edecek. Radio Artsu'nun bir yandan web sitesinde arşivin açılacağını tekrar hatırlatmış olalım. Ayrıca Radyo BNR'in içerisindeki Oda Projesi müdahalelerini de podcast alanımızdan e, dinleyebilirsiniz. Radyo e, BNR programı içerisinde. Evet, bütün bu son notlarla Şimdi stüdyodan çıkmak durumundayız. Zira Buket Uzner'i e, ağırlayacağız birazdan. Antroposen sohbetlerde Utku Perktaş'ın konu olacak. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. E, yayında bizimle olduğunuz için sevgili Özge ve Seçil. E, nasıl olsa bir, Teşekkür bir araya ederiz. gelmenin başka yollarını ve alanlarını bulacağız. Hiç Buluyoruz. yok buna. <laughs> Buluyoruz e, da. <laughs> bu akşamlık biraz kısa olmuş oldu ama olsun çok mutlu olduk. Teşekkürler. Yani kendi Teşekkürler. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, Sevgiler. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programında Biennale özel bir e, buluşmalar silsilesi gerçekleşti. Kısaca hatırlatırsam Radio Art Zone ekibi söyleşinin ilk bölümünde bizlerle birlikteydi. Sarah Washington ve Knut Offerman. Beşi sıra Oda Projesi'nden Özge Açıkkol ve Seçil Yersel'le sohbet etme imkanını bulduk. Radyonuz açık kalsın.